Lemsu! Lemsu! Давай, Джончик, така не е! трябва от звънчеца. Трябва от звънчеца. Има нещо ново за пепелашка? Звънчица въобще не беше лоша. Понекогаш беше много фина. Ама само вили да се толкова мали, що во един момент имаат место само за едно чувство. Звънчица вили дека птицата се вика Венди. И Питър сака да... Да я убиена. i mamy zadacze. Da ubijemy ptica do góry. Podkoczeni! I... Trzy, dwa, jeden. Nie pochodzi, nie pochodzi. Това не е птица. Това е дама. Тътълс. Тътълс я уби! Се брати, има новости. Знам, що се случило с обикалашка. Ги победила пиратите. Имала прободуване, сечене, мъчене и си живеле срекна до краят. А, ми улесна да ви кажа. Ще по-добре вести. Да, да, Я доведа да, да. що ми кажа за пепелашка. Ки ми разкажала приказни. Та е más.